Una y otra vez, repetir después. Vivo en tu cabeza y también en tus pies. Soy tu obsesión, tu revolución. Siempre tienes que adorarme. Tu ídolo tan especial. Sé que para siempre serás mi fan. Te fascina mi canción. Ven a darme tu alma y tu corazón. Tus pecados ven a confesar. Siente que mi voz tu piel podrá calmar. Ya te pido, súmate a mi coro. Mi canción te sale por los poros. Dame tu deseo, te voy a mostrar lo que veo. Mi vida te embriaga y no quieres salir, justo yo vine a salvarte. Uh. No voy a parar, soy tu talismán, soy el más con mi super voz y mi estilo tú me amas. Gracias porque ya soy viral y tengo fama. Porque soy una fiebre que jamás se pierde. Yo le doy sentido a tu existencia. Vivo en tu mente, hoy y para siempre. Te voy a soltar cuando ya no existas más. Súmete a mi coro, mi canción te sale por los poros. quieres salir, ya nadie puede salvarte. No voy a parar.